Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկ Վախթանգ Դարչինյանին։ Լևոն Նացականյանն ընդունել է Հայաստանի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների։ Բրյուսելում կայացել են Ալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումը։ Հայաստանը միջազգային հանրությունից ակնկալում է Ադրբեջանին զսպելու առավել շոշափելի միջոցներ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպման արդյունքներով։ Արցախ բերրին շարունակում են լայնել իր տեսականին։ Կյանքի է կոչվում Բերձոր շրջկենտրոնը եւ նրան հարակից Խարեգահ ու Ներքին Սուս գյուղերը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովելու ծրագիրը։ Ամռան ամիսներին, ինչպես ամբողջ Արցախում, Շահումյանի շրջանում եւս նկատելիորեն ավելանում է զբոսաշրջիկների թիվը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 11-ին ընդունել է աշխարհահռչակ բռնցքամարտիկ Վախթանգ Դարչինյանին։ Ինչպես հաղորդում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում սպորտի զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը բարձրագեն հատել Վախթանգ Դարչինյանի ներդրումը հայկական սպորտի զարգացման գործում եւ նրա ակտիվ ներգրավվածությունը համահայկական տարբեր ծրագրերում։ Նախագահը միջազգային մրցասպարեսներում ունեցած նշանակալի հաջողությունների համար Վախթանգ Դարչինյանին ապարգևատրել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Հուլիսի 11-ից 13-ն աշխատանքային այցով Արցախի հանրապետությունում է Հայաստանի հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի մշտական հանձնաշահողների եւ խմբակցությունների ղեկավարներից կազմված պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի փոքր դահլիճում Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության խորհրդարանների մշտական հանձնաշահողների ղեկավարներին ողջունելը խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է հայաստանյան գործընկերներին մշտական հանձնաժողովների ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ եւ ընդգծել երկու խորհրդարաների միջև արկա փոխգործակցության բարձր մակարդակը, այդ համատեքստում կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության նախորդ գումարման ազգային ժողովի դերը։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, որ այդ նշաձողն արդեն իսկ պահպանվում է նորընտիր խորհրդարանի կողմից։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարները հանդիպել են Արցախի խորհրդարանի համանուն հանձնաժողովների ղեկավարների ու անդամների հետ եւ քննարկել հետագա փոխգործակցության ուղիները, երկու խորհրդարաներում շրջանառության մեջ գտնվող օրենսդրական նախաձեռնությունները եւ դրանց առանձնահատկությունները, ինչպես նաեւ երկու ստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Օրվա երկրորդ կեսին ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հանդիպումը, որի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել արտաքին եւ ներքին մարտահրավերներին դիմակայելու համատեքստում քաղաքական ուժերի համագործակցության հարցերի շուրջ։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը հանդիպել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի հետ։ Նախատեսվում է նաև հանդիպում Արցախի հանրապետության նախագահի հետ։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է խորհրդարանի մամլո ծառայությունը։ Դուկլաս Մակլուրեր Այսօր Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդմամբ բանակի հրամանատարը բարձրաստիճան հյուրերի խնդրանքով անդրադարձել է նախորդ տարվա ապրիլյան ռազմագործողություններին, դրանք որակելով Արցախի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած զանգվածային հարձակում։ Այնուհետև նա ներկայացրել է հետ ապրիլյան աշխատանքները, նշելով, որ կատարվել են համակողմանի վերլուծություններ, ներկայացրել տեղ գտած բաստողումների ու թերացումների վերացման ուղղությամբ կատարված եւ կատարվելի գործընթացների համալիրը։ Ներկայումս առաջնագծում տիրող իրադրությունը, որակելով որպես կայուն վերահսկվող, Արցախի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրել է, որ պաշտպանության բանակն ի վիճակի է համարժեք պատասխանելու հակառակորդի սադրանքներին եւ պատրաստ է իրավիճակից ելնելով ձեռնարկել նաեւ հարձակողական գործողություններ։ Վերջում Լևոն Նացականյանը պատասխանել է падգամավորների հարցերին, որոնք վերաբերում էին առաջնագծում ինժեներական կահավորման, մարտական հերթապահությունն էլ ավելի անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ կատարված աշխատանքներին, բանակում կիրառվող նորարարություններին, տեսադիտարկման համակարգերի հնարավորություններին ու արդյունավետությանը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Երեք Բրյուսելում կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեփան Վիսկոնտիի եւ Ռիչարդ Հոգլանդի նախաձեռնությամբ, որին ներկա էր նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյ ծառայության հաղորդմամբ Հանդիպմանը շարունակվեցին Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացն առաջ մղելու նպատակով համապատասխան պայմանների ստեղծման շուրջ քննարկումները։ Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծեց շփման գծում իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտությունը ու այդ նպատակով շեշտեց Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործումը։ Երանախագահներն արտգործնախարարներին խնդրեցին նախագահներին փոխանցել իրենց առաջարկը այս տարվա ընթացքում գագաթնաշողովի կազմակերպման վերաբերյալ։ Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը անցկացնել այս տարվա սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԳ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Հայաստանը միջազգային հանրությունից ակնկալում է Ադրբեջանին զսպելու նպատակով առավել շոշափելի միջոցների ձեռնարկում։ Այս մասին ԵԱՀԿ գործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի կատարում 1994-95 թվականների զինադադարի երրակողմ համաձայնագրերով ստանցնած իր միջազգային պարտավորությունները, հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթան ժողովներին ձեռքբերված համաձայնությունները, հատկապես զինադատարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ, որը կարող է նաև կանխարգելման մեխանիզմ հանդիսանալ, ապա հենց Ադրբեջանի ղեկավարությունն էլ կրում է իր սադրանքների հետևանքների համար ողջ պատասխանատվությունը, ասել են նա. Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով այս զարգացումները եւս մեկ անգամ ընդգծում են միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանին զսպելու նպատակով առավել շոշափելի միջոցների ձեռնարկման հրամայականը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուլիսի 11-ին Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի ու Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպման արդյունքներով հայտարարություն են տարածել։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին եւ Ռիչարդ Հոգլանդը հուլիսի 11-ին հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի եւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ հետագա աշխատանքի մանրամասները։ Հանդիպմանը ներկայ է եղել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկը։ Նախարարները համաձայնել են փոխանցել իրենց նախագահներին համանախագահների առաջարկը այս տարի ավելի ուշ բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Համանախագահներն առաջարկել են իրենց օգնությունը հանդիպման կազմակերպման գործում։ Քննարկվել է նաև ներկա իրադրությունը շփման գծում։ Նախարարները եւ համանախագահները համաձայնել են կրկին հանդիպել սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանի շրջանակում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ավստրիական Մաուերբախ քաղաքում ԵԱՀԿ գործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում Հուլիսի 11-ին կայացավ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը։ Նախարարներն անդրադարձել են երկկողմ դաշնակցային փոխգործակցության մի շարք հարցերի, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Հանդիպման օրակարգում էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Այս համատեքստում երկուստեք շեշտվեց Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման անհրաժեշտությունը։ Կայունությունը միակ իրական թեման է, որտեղ ինչ որ ձևով պետք է առաջընթաց ապահովվի։ Ցանկացած հանդիպում կարևոր է, եւ մենք միշտ էլ արժևորել ենք այդպիսի հանդիպումները։ Սա նաև բանակցային գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու միջազգային հանդրության կարծիքը կողմերին հասանելի դարձնելու մի կարևոր հարթակ է։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3 Բրյուսելում կայացած հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում հիմնական շեշտը դրվել է խաղաղության եւ կայունության վրա, ինչը շատ կարեւոր է եւ դա միակ իրական թեման է, որը պետք է քննարկվի եւ ինչ որ ձևով առաջընթաց ապահովի։ Խոսել վերջնական խաղաղության մասին բնական է, որ դեռ վաղ արժան է, բայց ընդհանուր առմամբ հանդիպումը կարելի է համարել կարևոր եւ հուսանք, որ այն ինչ որտեղ իր դերակատարությունը կունենա խաղաղության կայունության ամրապնման հարցում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Thank you. Լրացել է Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշահովի գործունեության տասնամյակը։ Կառույցի վերանշանակված ղեկավար Հակոբ Ղարամանյանն այսօր բացելով հանձնաժողովի հերթական նիստը, նախքան օրակարգային հարցերին անցնելը, այդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորել է աշխատակիցներին, շնորհակալություն հայտնել զանգվածային լրատվամիջոցներին եւ հասարակական կազմակերպություններին ակտիվ համագործակցության ու աջակցության համար։ Այնուհետև ներկայացվել է այդ տարիների ընթացքում հանձնաշողովի կատարած աշխատանքների մասին համառոտ տեղեկատվություն։ Օրակարգի առաջին հարցով հիմք ընդունելով իմաստ համանախապակ պատասխանատվության ընկերության դիմումը, հանձնաշողովը համաձայնությունը տվել նույն ընկերության կանոնադրական կապիտալի 75% բաժնետոմսերը վաճառելուն։ Նիստում քննարկվել են մի շարք այլ հարցեր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Արցախ բերրի պահածոների գործարանը հիմնադրված լինելով 2011 թվականին ներկայումս թողարկում է 25 ապրանքատեսականի առաջին տարվա 3 տեսականու փոխարեն։ Արցախյան բարիկների պահածոյացման գործունեությամբ զբաղվող ընկերությունը կար ժամանակահատվածում իր արտադրանքով հայտնի է դարձել ոչ միայն հայաստանյան շուկայում, այլև արտերկրում։ Գործարանի տնօրեն Էրիկ Մկրտումյանի հաղորդմամբ Ընկերության արտադրանքի մոտ 80%-ը հիմնականում արտահանվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մնացածը սպառվում է Հայաստանում եւ Արցախում, փոքր քանակով առաքումներ են կատարվում նաեւ Բելգիա եւ Հոլանդիա։ Պատվիրատուները պահանջում են էկոլոգիապես մաքուր ապրանքներ, բայց դեռևս ամբողջովին լուծված չէ ապրանքների իրացման խնդիրը, ասել է Մկրտումյանը հետսետ է կյանքի է կոչվում Պերձոր շրջկենտրոնը եւ նրան հարակից Խարեգահ ու ներքին Սուս գյուղերը շուրջօրյա խմելու ջրով ապահովելու ծրագիրը։ Հերակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Արդեն տեղեկացել ենք, որ շրջենտրոնից մոտ 20 կիլոմետր հյուսիս-արևելք ընկած Սարալանջերի, Ասուրների ջուրը բերվելու է Բերձոր։ Գարնան սկզբից տարածքում անտառապատ լանջերին բացվեց մոտ 5 կիլոմետր ճանապարհ մինչև Ջրախունկ եւ բերվում են խողովակները։ Վերջին օրերին կառուցվել է Պարզարան ջրավազանը։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ սկսվել է խողովակաշարի կառուցումը եւ այստեղ աշխատում են երրորդողները։ Եգում շինարարությունը ղեկավարում է Քաշաթաղի ջրամատակարարում Փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր ճարտարապետ Արմեն Հովանիշյանը։ Կարևորեցան, որ երասացման աշխատանքներ ունի մեջ են ընկել։ Երկու օրերի ընթացքում գրեթե 100 մետր խողով վակաշար արդեն պատրաստ է։ Տեղեկացեց նաև, որ կա խողովակները մոտեցնող տեխնիկայի պակաս, սակայն աշխատանքները կընթանան։ Այդ պահին այստեղ աշխատում էր 3 տեխնիկական միավոր, 6-7 վարպետ ու բանվոր։ Դրավազանի կառուցման մոտ 90%-ն ավարտվել է։ Մնում է իրականացնել արտարման եւ տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ։ Փաշակալի դրամատակարարում Փակ Պաշտոնական ընկերության տնօրեն Սամվել Ալեքսանյանը ասելով, հուլիսի վերջին դժվարան տեղանքում կավարտեն խողովակաշարի երակցման աշխատանքները։ Նախատեսված ժամանակին, սեպտեմբերի 2-ին, ջրատարը պատրաստ կլինի շահագործման։ Մեր տեղում լինելու պահին շինարարները տարածքն են մաքրում, որպեսզի ցանկապատեն ջրավազանը, ծածկեն։ Սամվել Ալեքսանյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքներում ընդգրկված են իր ղեկավարած հիմնարկության, տեխնիկան եւ աշխատակիցները։ Երբեթ ենք վերադառնում, ճանապարհին հանդիպեցինք Բեռնատարին, որը խողվածների հերթական խմբականակներ բերում։ Կատարվող աշխատանքները հավաստում են Արցախի հանրապետության անկախության մրցակցման օրը 19 Դերձորում կտոնվի նաև նոր ճերապարի բացումը։ Ամռան ամիսներին, ինչպես ամբողջ Արցախում, Շահումյանի շրջանում եւս նկատելիորեն ավելանում է զբոսաշրջիկների թիվը։ Հերակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Շահումյանի շրջան հատկապես ակտիվացել է շրջանով անցնող Վարդենիկ Մարտակերտ Մայրուղու բարեկարգումից հետո։ Այս պահին զբոսաշրջիկների այցելության վիճակագրություն չունենք, եւ զբոսաշրջիկների թվի մեջ աճ ունենանք հատկապես հուլիս ամսակեսին, մեծ է ծնություն նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանը, հավելելով, որ ճանապարհներին հանդիպող արտասահմանյան պետհամարանիշերով ավտոմեքենաների թիվն արդեն հուշում է կոտարերգացիների այցելությունների նկատելի աճի մասին։ Հիմա արդեն լուրջ քննարկումներ են ունենում ճանապարհներից հարաբերնվածությունից խուսափելու համար։ Մեր շրջանով երթևեկում են զբոսաշրջիկներին փոխադրող ժամանակակից տրանսպորտային միջոցներ։ Եվ Շահումյանի շրջանը նաև գյուղատնտեսական շրջան է։ Մեր ճանապարհներին հայտնվող խոշոր երգերավոր անասունները խնդիր են դառնում երթևեկության համար։ Այս ուղղությամբ պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի վթարային իրավիճակներ ստեղծվեն, ընդգծած մեր հրիցակիցը։ Շահյանի շրջանում գտնվող Դադիվան գվանական համալիրն ու հանքային ծավջրերն այսօր շատ զբոսաշրջային ընկերությունների ուշադրության կենտրոնում են։ Դադիվանքը նոր բացահայտում է շատ զբոսաշրջիկների համար, նշեց Կարեն Եղիշյանը։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի կարծիքով շրջանում կան ուշադրության արժանի այլ տեսարժան վայրեր ևս, որոնք այժմ զբոսաշրջիկներին պատշաճ կերպով ներկայացված չեն։ Օրինակ Հանդաբերդը ծայր համայնք միջեկեղեցիներով կոտոր բերդը այնքան էլ հայտնի չեն զբոսաշրջիկներին, եթե զբոսաշրջային ընկերությունները հետաքրքրվեն մեր շրջանի նաև այս եւ մյուս տեսարժան վայրերով, մենք կկարողանանք կազմակերպել նաև այցելություններ ոգով, քանի որ որոշ վայրեր տրանսպորտով հասանելի չեն ընդգծել շրջարարչակազմի ղեկավարը։ Մեր դրուցակցի խոսքով շրջանում բացակայում են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, շրջանի բոլոր տեսարժան վայրերը զբոսաշրջիկներին ներկայացնելու համար։ Հետաքրքիր են նաև անգլիչերի տարածքը Փարթարգետի ակունքը ընդգծեց նա։ Խոսելով զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ այլ հարցերից մեր դրուցակիցն ընդգծեց, որ աշխատանքներ են տարվում Վարդենիզ Մարտակերտ Մայրուկու ողջ երկայնքով սննդի կետեր ունենալու համար։ Երկար ճանապարհի ընթացքում մարդիկ պետք է հնարավորություն ունենան օգտվել տարական ծառայություններից, ամփոփեց Կարեն Երիշյանը։ Միջազգային լրահոսից Իրանը մտահոգված է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև էսկալացիայով։ Այս մասին հայտնել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Բահրամ Ղասեմին։ Նա նշել է, որ իրենք ձեռնարկելու են բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Ղասեմիի խոսքով լարվածության աճը չի բխում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերից։ Նա հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը կվերականգնվեն, նաև նախազգուշացրել է ճշնամական դավադրությունների մասին, որոնք միտված են բռնության հրահրմանը։ Ադրբեջանում անհանգստացած են Արցախում հայ-իրանական սահմանի պայմանական խախտողների ձերբակալման, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի համատեղ զորավարժություններից։ Այդ հարցում պարզություն մտցնելու նպատակով Ադրբեջանի սահմանային պետական ծառայության ղեկավար գեներալ գնդապետ Էլչին Գուլիևը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ծառայության ղեկավար բանակի գեներալ Վլադիմիր Կուլիշովին։ Մարզասերների համար Արցախի Arm Fighting Professional Ֆեդերացիայի մարզիկները հունիսի 9-ից 10-ը մասնակցել են Հայաստանում կայացած Arm Fighting Selection առաջնությանը։ Այս մասին ասել է Արցախի Arm Fighting Professional Ֆեդերացիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Հայրապետյանը։ Մրցաշարին մասնակցած 11 մարզիկներից 5-ը զբաղեցրել են առաջին հորիզոնականը, իսկ 6-ը երկրորդ։ Նրանք արժանացել են մեդալների եւ պատվոգրերի, նշել է Արմեն Հայրապետյանը։ Այժմ մեկ հայտարարություն Ստեփանակերտի ջերմուկ գույուղի փակ բաժնի տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի հուլիսի 12-ի ժամը 23-ից մինչև սույն թվականի հուլիսի 13-ի ժամը 8-ը վթարավերացման աշխատանքներ կատարելու նպատակով ջրամատակարարումը ժամանակավոր կդադարեցվի քաղաքի հետևյալ հասցեներում։ Արաքելյան առաջին երկրորդ փակուղիներ, Տիգրան Մեծի փողոց, Տիգրան Մեծի առաջին նրբանցքը, Մաշտոցի 1 2 3 4 4a 4b 4g 4v 5 5a 6 7 7a Ադմիրալ Իսակովի 1 2 2a 2b 3 4 4a 5 7 9 11 13 15 ազատամարտիկների 56-59, Արզանյան փողոցը, Արզանյան առաջին նրբանցքը, Պարուրսևակի առաջին նրբանցքը, Հեքիմյան 1, 2, 2A, 2B, 2G, 3, 3A, 3B, 3V, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 8B, 9, 11, 12, 14, 14A, 14B, 16, 18, 20, 21 Ստարովոյտովայի փողոցը, Իվանյան փողոցը, Իվանյանի առաջին, երկրորդ նրբանցքները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ ուժգնացում 17-ից 20 մետր արագությամբ հարավարևմտյան կամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան, տաքություն։